Labrīt, rādījām arī Latvijas klausītāji ir 9 un 3 eh, minūtes ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra un eh, laiks eh, katehēzei. Šodien jau esam tādā adventa noskaņā, rādījām arī ēterā arī skan adventa kalendārs, ceru, ka jums šī akcija palīdzēs ikdienā, piedzīvot adventu kā tādu sastapšanos ar Kristu. Esam vakar sākuši adventa laiku, tad mēs pagājušo nedēļu jau bijām runājuši ar priesteri Kārli par to, ka adventa laiks ir tāds liturģiskā gada sākums, kur mēs tad visa liturģiskā gada laikā izdzīvojam tādu kā uh, visas pestīšanas ciklu, pestīšanas vēstures ciklu, ka lūk, pasauli gaida pestītāju, kurš nāk mūsu vidū, mēs to svinam Ziemassvētkos un vēlāk tad notiek arī pats pestīšanas darbs. Mēs šajā adventa laikā es piedāvāju katehēzēs tad vairāk fokusēties uz dienas lasījumiem, ko mums piedāvā liturģija, un uh, mēģināt saprast, ko tad, uh, kādiem tematiem uh, šie raksti mūs aicina uh, pievērst uzmanību, un kas tad ir tas, uh, ko mēs varam pārdomāt, gatavojoties Kristus uh, dzimšanas svētkiem, un tad arī jau piekdien uh, diezgan daudz uzsvēru to, kā advents ir laiks, kad gatavoties ne tikai uh, piemiņai, uh, tam, kas notika pirms 2000 gadiem Betlēmē, uh, kādā kūtī, bet eh, būt gataviem un, un sagatavoties uh, sastapt Jēzu, tad, kad viņš nāks otrais un arī piedzīvot to, kā viņš patiesībā nāk pie uh, katra uh, no mums uh, nemitīgi uh, ikdienā uh, un tad uh, spēt atpazīt uh, šīs situācijas. Tālūk, tad uh, šie uh, Šī ikdienas eh, lasījumi, kurus mēs lasīsim lielākoties no praviešu izsai, arī no citiem eh, praviešiem un tad arī no eh, evaņģēlijiem, lai palīdz mums labāk izdzīvot šo adventa laiku un sastapt, sastapt Jēzu. Šodien es piedāvāju vispirms ieklausīties tajā, ko pāvis Francisks vakar sacīja savā uzrunā pēc lūkšanas kunga eņģelis, un eh, tad jau eh, pēc tam mēs eh, Pēc tam mēs varēsim pārunāt arī šīs dienas lasījumus, kurus dzirdam liturģijā. Noteikti, ka klausītā arī tev ir kādas lietas, kas tevi ir uzrunājušas, tad tu vari dalīties ar to, kā tevi uzrunā šie lasījumi, zvanot uz numuru 67 969 131, vai arī rakstot īziņas uz numuru 266 77 272, vai arī raksti e-pastus studija at rml.lv. Priecāšos e, par tavu iesaisti, par tavu, e, par taviem komentāriem, par taviem jautājumiem, par to, kā tevi tad uzrunā tas, ko mēs lasām un piedzīvojam adventa laikā. Priestara katehēze – Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad vakar mēs iesākām svinēt adventu un arī pāvis Francisks, tad kā ierasts svētdienā, uh, šīs lūkšanas kunga eņģelis laikā uzrunā svētceļniekus, kas pulcējas svētā Pētera laukumā un pateicoties tad arī tehnoloģijā mēs varam, varam sekot šai lūkšanai un pāvest uzrunai, tad arī, lai kur mēs katrs atrastos, pāvests vakar reflektēja par evaņģēlija fragmentu, par kuru mēs arī īstenībā spriedām piekdienu, Tātad šo aicinājumu būt nomodā un lūgties, to mēs visi vakar dzirdējām svētajā misē. Jēzus pasludina tādus satraucošus un drūmus notikumus, ja, kad būs daudz baiļu cilvēkiem, būs nemieri, būs dabas katastrofas, bet tāpat laikā Pāvests norāda, ka šīs evaņģēlīja fragments mūs aicina nebaidīties. Nebaidīties nevis tāpēc, ka kādreiz viss būs ok, bet gan tāpēc, ka viņš atnāks. Ja, viņš atnāks tā kā ir apsolījis, tātad, lai arī kādas, kādi būtu pārbaudījumi mūsu dzīvē, arī šis evaņģēlīja fragments nerunā par kaut kādu konkrētu uh, Eh, laikmetu, jo nu, karus un dabas katastrofas eh, šo 2000 gadu laikā un lielas bailes un tādu, mm, jā, eh, nemieru cilvēki ir piedzīvojuši dažādos laikmetos, dažādās vietās vairāk kārt. Tātad tas nav, nu, tiksim, tie, kas meklē kaut kādas sazvērstības teorijas vai tagad mēģina noskaidrot, kad tad būs tas pasaules gals, tas mums uh, nedod uh, pamatu domāt, ka tagad ir tie la, pēdējie laiki pienākuši vai kā. Uh, tas norāda uz to, ka mums katram dzīvē var būt uh, šīs katastrofas, šīs problēmas, šī izaicinājumi, uh, bailes, kādi drūmi notikumi. Un tāpat laikā tad mēs esam aicināti nebaidīties. Kāpēc? Tāpēc, ka Jēzus nāks, viņš ir kopā ar mums. Ja, un tad uh, tas, ko mēs eh, darī, varam darīt, ir, eh, kā arī eh, šis vakardienas evaņģēlijas sacīja, stāvēt taisni, pacelt galvas un saskatīt savu pestīšanu. Mēs paceļam galvas, tāpēc, ka šajos brīžos, kad liekas viss iet uz galu, mēs redzam, ka kungs nāk mūs glābt, un mēs viņu gaidam ar prieku, pat eh, mūsu pārbaudījumos, eh, dzīves krīzēs, eh, dramatiskos vēstures notikumos mēs gaidām Jēzu ar prieku. Mēs redzam to, ka viņš mūs neatstāja vienus. Ja? Tad tāpēc, tāpēc ir šis aicinājums nebaidīties arī dzīves pārbaudījumos un grūtībās, ja mēs tajā visā varam pacelt galvu un redzēt, kā Jēzus pie mums nāk. Protams, tas nav viegli, ir grūti dzīves izaicinājumos, dzīves grūtībās saskatīt viņa klātbūtni, bet tāpat laikā mums kristiešiem tad ir dota privilēģija saglabāt šo mieru spēc, saglabāt mieru arī kritiskās situācijās, tieši šī iemesla dēļ, ka mēs varam paraudzīties uz plašāku apvārsni un redzēt to, ka Jēzus nāk pie mums. Um, Pāvests tad jautā, kā mēs tad varam pacelt tās savas galvas un neļaut, eh, neļaut šīm grūtībām un ciešanām mūs pārņemt, eh, neļaut mūs eh, satriekt. Un tad pāvests atgādina to, ka Jēzus norāda uz tādu ļoti svarīgu atgādinājumu, ka lūk, neļaujiet savām sirdīm kļūt miegainām, bet esiet nomodā un lūdzieties vienmēr. Ja, un tad atkal uh, pāvests līdzīgi kā pirms trījiem gadiem pievērš uzmanību šiem diviem vārdiem būt nomodā un lūgties. Uh, par būšanu nomodā uh, pāvests saka, ka tas ir tāds ļoti svarīgs aspekts uh, kristiešu dzīvē. Uh, šie vārdi, kurus uh, Kristus saka, aicina mūs uh, būt modriem uh, Um, būt uh, gataviem uh, ne, tātad neļauties apjukumam, uh, palikt, jā, palikt nomodā, būt tādiem, tas nenozīmē, ka tagad mēs neguļam visu laiku, vienkārši tas, ka mēs esam uzmanīgi pret to, kas notiek mums apkārt. Ja pāvis saka, tad šis nomods nozīmē to, ka mēs neļaujam savām sirdīm palikt uh, Eh, tādām garlaikotām, eh, mēs nepadodamies garīgai viduvējībai, eh, mēs nekļūstam slinki, jā, bet gan mēs pavas arī tad aicina, jā, pārdomāt tos tādus guļošos kristiešus, cik daudzi mēs esam aizmiguši tādi tā kā zem anestēzijas, uh, kuri ir padavušies tādai garī, tādam garīgam pasaulīgumam. Šaka kristietis bez eh, garīgas deksmes, bez eh, intensīvas lūkšanas, eh, bez entuziasma par misiju, bez tādas aizraušanās ar evaņģēliju, tādi kristieši vienmēr skatās uz sevi, un viņi nav spējīgi paraudzīties uz to horizontu, kas mums ir pāri, uh, tad tādi kristieši kļūst inerti, viņi kļūst apātiski, viņi kļūst vienaldzīgi par visu, izņemot to, kas viņiem ļauj justies komfortabli, un līdz ar to tad no mūsu dzīves pazūd prieks, un ienāk skumjas, ienāk tāda apātija, depresija. Ja, tā tad aicinājums būt nomodā nozīmē saglabāt šo garīgo deksmi, uh, um, dedzīgu lūkšanu, entuziasmu par misiju, ja, tātad evanģelizāciju, um, deksmi par evanģēliju, ja, tādu kaislību, ka mūs uzrunā, ka mūs, ka mūs iepriecina evaņģēlijas. Mēs neraugāmies tikai uz sevi, uz savām problēmām, savām grūtībām, mēs raugāmies plašāku apvārsni, ja, raugāmies, kas mums notiek apkārt. Un es domāju, ka mēs arī daudzi kristieši varam padomāt par to, vai gadījumā uh, nu, mana dzīve nav tāda pārāk apātiska, eh, vai manā dzīvē ir prieks. Jā, varbūt, ka eh, daudzi no mums, eh, daudzi no mums saskatīs to, ka vispār, jā, es esmu padevies tādai vienaldzībai vai, vai nu, tādai rutīnai, jā, ka, nu, jā, dzīve kaut kā iet uz priekšu, jā, bet es tā baigi baigi nesatraucos, un man ir, nu, tas arī baigi tā varbūt neļaujos nekādām grūtībām, nekādiem pārsteigumiem, vienkārši tāpēc, lai neapgrūtinātu sevi. Te arī tāda baigā prieka nav nekāda, un iespējams tas tieši tāpēc, ka, nu, mēs esam zaudējuši šo garīgo kaislī, garīgo deksmi, ka mēs esam pazaudējuši entuziasmu par baznīcas misiju, jā, īpaši tie, kas no mums eh, viens ir kristīti, bet otrs esam iestiprināti. Ja? Kāpēc mēs tikām iestiprināti? Lai būtu misionāri, lai būtu evaņģelizētāji. Un iespējams, ka varbūt es nekad tā īsti neesmu šo savu aicinājumu pat mēģinājis piepildīt, un tad nav brīnums, ka man ir nu, tāds dzīves nogurums, dzīves tāda apātija, kas var mani novest pie skumjām, pie uh, pie jā, depresīva tāda stāvokļa, ka nekas neinteresē, viss ir vienalga. Pāvests tātad saka, mums ir nepieciešams būt nomodā, lai mūsu dzīve nekļūtu par rutīnu, jā, lai dzīves šīs rūpes mūs nenospiež, kā arī šis evaņģēlī fragments par to runā, uh, Viņš saka, tāpēc mēs šodien uh, adventa laiku varam izmantot kā tādu labu iespēju sev pajautāt, kas nospiež manu sirdi, kas nospiež manu garu, kas liek man uh, palikt tādam uh, slinkam savā krēslā. Ja, tad uh, viņš runā par šiem kristiešiem uh, klubkrēslos. Atceramies arī uh, pasaules jauniešu dienas uh, Krakovā, kuru pāvests aicināja nebūt par šiem, uh, burtiski no angļu valodas tulkojot, būtu tādiem dīvāna kartupeļiem, couch potato, tāds angļu izteiciens, ja, bet ka neiesēdēties šajā klubkrēslā, neiesēdēties dīvānā, kas ir ērts, jā, bet tāpat laikā atņem mums prieku par dzīvi, uh, kas mūs paralizē, kas mums liek samierināties ar viduvējībām, kas neliek, neļauj mums uh, tiekties uz pilnību, kas neļauj mums tiekties pēc kaut kā vairāk, ja, tad kas uh, mani kavē pacelt manu galvu, kā saka šis evaņģēlijs, un kas tad ir tas, kas uh, uh, nospiež mani, vai es vispār esmu uh, spējīgs paraudzīties uz citiem cilvēkiem, kas nospiež viņus, vai varbūt es esmu vienaldzīgs pret to, kas notiek ar citiem cilvēkiem. Uh, Pāvests saka, šie ir eh, labi jautājumi, ko mēs varam uzdot sev, uh, lai pasargātu savas sirdis no apātijas. Un ar apātiju pāvests skaidro, ka apātija ir liels uh, mūsu garīgās dzīves ienaidnieks, uh, kristīgās dzīves ienaidnieks, jo apātija ir tāda, nu, tāda, tāds slinkums, kas mūs pad, liek ieiet tādās skumjās, uh, un kas atņem mums dzīves kaisli, dzīves deksmi, dzīves garšu un kaut ko mēģināt darīt savā dzīvē. Ja, tad tas sanāk ieslēdz mūsu sirdis, mums nav spēka nekam vairāk. Tālūk tad par šo nomodu, ja, spēt būt nomodā, sargāt savas sirdis no uh, apāties, jo mūsu sirdis tad arī ir dzīvības savots. Ja, tad, tad būt nomodā nozīmē um, turēties pie dzīvības, turēties pie deksmes, meklēt savai dzīvē kaut kādu garšu. Ja, tas arī ir atgādinājums tam, ka Dievs grib, lai mēs dzīvojam jēgpilnu dzīvi, nevis vienkārši samierinamies ar to, kas notiek mums apkārt un esam šīs pelēkā masa, kurai viss vienalga alga kas ar viņiem notiek. Nē, jā, tātad kas ir tas, ko es, kā es gribu piešķirt savai dzīvē garšu, un kā es varu iesaistīties baznīcas misijā arī tagad šajā mm, sinodālajā ceļā ir ļoti svarīgs šis jautājums, kā es jūtos piederīgs baznīcai, kuras misija ir sludināt evaņģēliju, kā es iesaistos šajā, šajā misijā, kā es apzinos sevi kā daļu no šīs misijas, kā es palīdzu baznīcai pildīt šo misiju. Ja, tie ir tādi ļoti svarīgi jautājumi, ko mēs varam sev uzdot, pārdomājot to, ko mums Jēzus saka evaņģēlijā, būt nomodā. Un otrs aicinājums tad ir lūgties, būt nomodā un lūgties, ja, tātad lūdzieties vienmēr. Pavas saka, tad eh, lūkšana ir tā, kas vienmēr uztur mūsu sirds uh, lampu, ja, teiksim, atsauce uz um, tām lampām, kuras uh, ir, piemēram, ar eļu uh, dedzinātas vai ar sveci, ja, ka tātad vienmēr šīs lampas ir aizdegtas, tad lūkšana ir tā, kas mums palīdz palikt tajā nomodā, un uh, lūkšana tad arī ir tā, kas mums palīdz atjaunot to dzīvību mūsos, kas mums palīdz atgriezties pie Dieva, jo lūkšana tad vienmēr ir tā, kas uh, liek nofokusēties uz to, kas ir ārpus mums, uz to, kas ir svarīgs, uz to, no kā viss nāk. Un pāvis saka, tāpēc arī ir svarīgi, ka mēs pat savās aizņemtākajās dienās uh, neaizmirstam par lūkšanu. Un pāvis saka, lūkšana var būt arī tāda uh, vienkārša, kuru mēs uh, izsakam ar tādām īsām invokācijām, tādiem īsiem izsaukumiem. Uh, Šaka, piemēram, adventa laikā mēs varam ieviest sev ieradumu sacīt nāc kungs Jēzu. Ja, šie vārdi, ar ko noslēdzās svētie raksti, noslēdzās atklāsmes grāmata un vārdi, ar kuriem mēs lūdzamies adventa laikā. Mēs gaidam Jēzus nākšanu, tātad nāc kungs Jēzu. Pavasaka tikai šie vārdi, atkārtotos, nāc kungs Jēzu – Mēs gatavojamies Ziemassvētkiem, mēs domājam par Ziemassvētku šo Jēzus dzimšanas ainu, un mēs varam sacīt, nāc kungs Jēzu, un atkārtot šo lūkšanu visu cauri dienai, lai mūsu dvēsele paliktu uh, nomodā, lai tā paliktu uzmanīga. Ja, tad nāc kungs Jēzu ir lūkšana, kuru mēs varam sacīt uh, vienmēr, vienmēr ik brīdi, ja, kas mums palīdz tad apzināties to Kristus klātbūtni savā dzīvē, un tad vienkārši teikt, nāc kungs Jēzu. Ja, tad ļoti vienkārši vārdi, tāpat laikā arī tad, tādi ļoti spēcīgi vārdi, kas mums atgādina par to, ka Jēzus ir mūsu vidū. Tādi, lūk, tādas pārdomas no pāvesta vakar, Starp citu arī pāvests vakardien savā, uh, savā mm, šajā uzrunā aicināja pievērst uzmanību um, bēgļiem, cilvēkiem, kuri ir zaudējuši savu uh, dzīvību um, gan vidusjūrā, gan šķērsojot uh, Anglijas kanālu, tāpat arī kuri ir uz Baltkrievijas robežas, uh, Eh, viņš aicina arī lūgties par visiem tiem bēgļiem, kuri ir eh, spiesti atgriezties atpakaļ eh, mājās, kur ir nonākuši cilvēku tirgotāju rokās, cilvēki, kuri ir nonākuši verdzībā, tad, un arī par visām, visām organizācijām, visiem iesaistītajiem, gan politiskajiem, gan nevalstiskajiem spēkiem, uh, kuri saskarās ar šīm bēgļu krīzēm, tad lai Dievs dod viņiem gudrību mm, risināt šos jautājumus, un pavasarī saka, atcerēsimies vienmēr uh, migrantus, bēgļus, viņu ciešanas, un uh, lūksimies par viņiem, tad arī vakar svētā Pētera laukumā cilvēki ieturēja kādu klusuma brīdi, lai uh, lūgtos par visiem kas ir devušies bēgļu gaitās, lai kur arī viņi atrastos, un es domāju, ka arī tad mēs varam tagad kādu brīdi lūgt par šiem cilvēkiem, noklausīsimies <clears throat> Tobija Maka izpildīto dziesmu I'm for you, es esmu priekš tevis vai esmu tev, un tad turpināsim šo sarunu, aicinu tevi klausītā iesaistīties un padalīties ar to, kas tevi uzrunā uh, Eh, šajā adventā, eh, vari padalīties ar to, kādi tev ir iespēdi par mūsu jauno adventa kalendāru, kas atšķirās no iepriekšējo gadu adventa kalendāriem, jau divas epizodes eh, tiem, kam pienāk pa epastu kalendāri, tad jau esat dzirdējuši. Tie, kas vēl neesat pieteikušies adventa kalendāram, varat to noklausīties uh, Eh, mūsu, eh, tu varat tam pieteikties, eh, rakstot mums uz ēpastu info at rml.lv, er sakot, ka es gribu saņemt adventa kalendāru, to var arī atrast mūsu mājaslapā, mūsu sociālajos tīklos, šeit ēterā var noklausī, varēs noklausīties pēc katehēzes pulksten desmitos, tad um, varat arī padalīties ar to, kas jūs uzrunāja vakardienas lasījumā vai sprediķī, ko jūs dzirdējāt, vai arī e, šīs dienas e, lasījumos, kas varbūt tevi uzrunāja no tā, ko mēs pārunājām, ko ir sacījis pāvis Francisks, ja, tad droši zvani uz numuru 67 969 131, arī rakstīja īziņas uz numuru 266 77 272 vai rakstīja e-pastu uz studija at rml. www.lars.selve. Hurting. Are you burning? Running just to catch your breath. And going nowhere, it's getting old feel like you got nothing left. But it ain't over till it's over. I told you since the day we met. So let me be the voice through all the noise. Whatever ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9 un eh, gandrīz jau 30 eh, minūtes eh, pirmdienā, 29. novembrī. Šodien tad ir pirmās adventa nedēļas pirmdiena. Lilija mums raksta, ka gribas būt deksmes un dzīvības pilnai būt nomodā, ieguldīties tur, kur vajag un tad, kad vajag tiecoties pēc labākās sev un citiem, dāstuma labestības iekšēji tīrāk un ārēji ir mīlestība. Paldies, Lilija, par uh, tavu uh, ziņu. Aicinu arī tad uh, tevi, klausītāji, pievienoties Lilijai vai nu zvanīt uz numuru 67 9699131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Var arī padalīties tad ar to, kas tevi uzrunā šajā adventā vai nu adventa kalendārā, kuru tu saņem savā epastā, vai arī tajā, ko esi dzirdējis e, kādā sprediķī, lasījumos, ko lasam adventa laikā, mm, tajā, ko arī tad pāvests ir sacījis e, vakar, e, tad droši var arī dalīties ar saviem iespaidiem. Eh, priecāšos eh, tevi eh, dzirdēt un priecāšos par tavu iesaistīšanos klausītāji, lai man te nav vienam pašam jāpavada laiks ēterā. Daniels mums raksta, mani ļoti uzrunājumi palīdzēja adventa laikā sagatavoties kāds dievmātas vēstījums Meģikorijai, kurā viņa mums jautāja apmēram tā, bērni, vai esat sagatavojuši savas sirdis, lai bērns Jēzus varētu tajās piedzimt, vai esat at atbrīvojuši tās no naida, skaudības, dusmām, nemieru un visa ļaunā. Jāteic, ka grūti izpildāma prasība, bet tas, manuprāt, ir galvenais adventā, lai kļūtu par īstiem Kristus klānbūtnes un gaismas nesējiem pasaulē. Jā, tik tiešām, Daniela, paldies tev par eh, šo īziņu. Es arī sakrītu ar to, ko Pāvis Francisks eh, saka, jā, ka mēs uh, esam aicināti uh, būt ar piepildīti ar šo baznīcas misiju, ja nest savā sirdī baznīcas misiju, degt par to. Un, protams, ka tad, lai varētu dalīties ar šo deksmi, mums ir nepieciešams atbrīvoties no tā, kas to slāpē, un arī tad tevis uzskaitītās tās lietas, kā naids, dusmas, apmie, aprunāšana un tā tālāk. Tad šodien Šodien liturģija mūs aicina lasīt praviešu izseja otrās nodaļas sākumu, un tad arī Mateja vaņģēlija astoto nodaļu, kur Jēzus sastopās ar romiešu virsnieku, kurš lūdz, lai Jēzus dziedina viņa kalpu un saka, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, ja, bet saka tikai vārdu un mans kalps kļūs vesels, uh, vārdi arī, kurus mēs atkārtojam katrā e, svētajā misē, tad e, šis e, pirmais lasījums, viņš aicina mūs uz tādu svētceļojumu, jo tad šie vārdi, lūk, pastarajā laikā kunga nama kalns stāvēs uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē un pacelsies pāri pakalniem, un pie tā plūdīs visas pagānu ciltis – Un daudzas tautas ies un sacīs, nāciet kāpsim kunga kalnā, Jēkaba dieva namā, lai viņš mums māca savus ceļus. Ja Jēkaba nams nāciet staigāsim kunga gaismā. Um, ļoti interesanti, ka te ir teikts, ka latviešu tulkojums saka pastarajā laikā. Ja bieži vien mēs ar pastaro laiku um, asociējam tādas bailes, um, mēs uh, ļoti daudzi uh, ļaujamies tādiem apokaliptiskiem uh, nu, uh, skatījumiem uz šo laiku, šīm laiku beigām, līdzīgi kā arī vakar mēs to dzirdējām evaņģēlijā, ja, ka, lūk, būs nemieri, ja, būs dabas katastrofas, bet tāpat laikā mēs arī redzam, ka šīs laiku beigas, šis pastarais laiks, tātad laiks, kad tuvojās Jēzus otrreizie atnākšana, uh, ir eh, saistīts ar baznīcu, jo šie, eh, šis eh, kunga nama kalns, kas stāv uz stipra pamata pašā augstākajā virsotnē un paceļas pāri pakalniem, ja, tad vispirms jau, protams, ir pravietas izsais runā par, par Jeruzalemi, par Sinaja kalnu, uz kura tad atrodās uh, templis senajos austrumos, senajās kultūrās, austrumu zemēs, tad tempļi bija tās vietas, kur mājoja dievi, un tempļus vienmēr cēla uz kalniem, uz kalnu virsotnēm. Ja, tā, tas, tās, tādā veidā tas tās bija tādas svarīgas vietas kurp doties, kur mājo Dievs. Mēs arī redzam Bībelē, ka lielākā daļa sastapšanās ar Dievu notiek tieši kalnā. Jā, tad, piemēram, mm, uh, jā, tagad izkriti no galvas uh, izceļošanas grāmatu, mēs tagad lasījām, jā, un uh, visu laiku tur uh, kalnā, tad uh, Mūzus saņem likumu kalnā, Dievs noslēdz derību ar uh, tautu, uh, tas ir tas uh, Horeba kalns, jā, tad uh, uh, tāpat arī Jēzus iet kalnā lūgties, jā, tad tā ir tāda sastapšanās ar, ar Dievu, kas šodien tad ir šis jaunās derības templis, ja Jēzus sacīja kanāniešu sievietē Jāņa evaņģēlijā, ka pienāks dienas, kad nepielūgs tur vienā vai otrā kalnā, bet pielūgs garām patiesībā, ka Jēzus tagad ir tā Dieva klātbūtne, ne? pasaulē. Un eh, visi tātad plūdīs uz šo templi, plūdīs uz šo kalnu, kur mājo Dievs, ja tad pravietis izsais saka, ja visas tautas, eh, visas pagānu ciltis plūdīs uz šo kunga nama kalnu. Ja, un tad eh, kunga nama kalns, šīs jaunais templis, ir Jēzus Kristus, kura dzimšanu mēs svinēsim Ziemassvētkos un kura nākšanu mēs gaidām par kuru pāvis Francisks mums saka, ka mēs esam aicināti atkārtot šo nāc kungs Jēzu, bet tad kā Jēzus mājo mūsu vidū? Jēzus mājo baznīcā. Tātad šis kunga nama kalns, pie kura plūst visas tautas, plūst visas pagānu tautas, pastarajā laikā ir baznīca. Baznīca, kurā ir vieta visiem. Baznīca, kurā um, kur uh, sludina evaņģēliju visiem cilvēkiem. Um, baznīca, kur uh, katrs var saņemt pestīšanu. Baznīca, kurā uh, katram ir kāda īpaša misija, kāds īpašs uzdevums. Neatkarīgi no šī cilvēka izcelsmes, neatkarīgi no šī cilvēka politiskās pārliecības, neatkarīgi no uh, viņa uh, nezinu, orientācijas vai filozofiskās pārliecības, viņa uzskatiem par vakcināciju un tā tālāk. Ja, tātad baznīcā ir vieta ikvienam, tāpēc mēs to saucam par katolisku baznīcu, ka tā aptver visas tautas. Ja, tātad tā ir gaisma visām tautām, jo tā ir Kristus klātbūtne, tā ir tad šī jaunā Dieva mājvieta, Kristus mistiskā miesa, Kristus mājom baznīcā. Un kas ir baznīca, klausītāji? Ja, pirmos trīs gadsimtus e, baznīcai nebija dievnamu, kur pulcēties. Baznīca ir e, kristītie, jo īpaši tie, kas ir iestiprināti. Tu un es, klausītāji, mēs esam baznīca un mēs esam šis dieva nama kalns, pie kura plūst visas tautas, visas pagānu tautas – Ja, tā kā tas, ko tad arī Daniels mums raksta par eh, to, ka mēs esam aicināti būt par Kristus klātbūtnes un gaismas nesējiem pasaulē, tad ļoti precīzi izsaka eh, to, ko mums saka šīs dienas lasījums. Ja, ka šis pravietojums, ko pravietis Isais ir sacījis, viņš ir piepildījies, tagad ir tas pastarais laiks, jo kunga nama kalnu, kalns sapulcina pie tā plūst visas pagānu ciltis – arī mēs, Baltu tautas, ja, mēs bijām pagāni vēl 700-800 gadus atpakaļ, ja, bet šodien mēs esam kristieši, mēs varam arī plūst pie baznīcas, bija baznīca, kas nāca pie mums, lai sludinātu mums evaņģēliju. Un mēs varam šo evaņģēliju tagad sludināt tālāk citiem cilvēkiem. Baznīca Jā, ir mili vairāk kā miljards katoļu pasaulē. Abrīnojami, cik, cik tālu šis mazais Jēzus pulciņš ir izplatījies. Faktiski nav tādas zemes, nav tādas kultūras, kur nebūtu sastapusies ar Kristu. Protams, tas nenozīmē, ka darbs ir izpildīts, ja mēs esam nemitīgi aicināti uh, atjaunot šo savu sastapšanos ar kungu. Arī Pāvests Francisks eh, pirms eh, eh, vairākiem gadiem kādā apustuliskajā vizītē viņš komentēja šo rakstu vietu, arī tieši sasaistot to ar iestiprināšanas sakramentu, jo nu, viņš savas apustuliskās vizītes laikā deva jauniešiem iestiprināšanas sakramentu, un tad viņš saka, ka visa mūsu dzīve ir kā ceļojums, kā svētceļojums, ceļojums, mēs dodamies ceļojumā uz šo kunga kalnu, lai sastaptu Jēzu. Tā ir vissvarīgākā mūsu dzīves misija – sastapt Jēzu, satikties ar viņu. Jā, tas ar sasaustā, sasaucās ar to, ko Pāvests mūs aicina darīt šajā adventā, teikt nāc kungs Jēzu, aicināt Jēzu savās dzīvēs, ka mēs viņu sastopam, Un eh, tas ir pats svarīgākais, kas var notikt mūsu dzīvēs, ir sastapt Kristus personu. Ja, un tāpēc mēs ceļojam, lai sastaptu Jēzu. Un, un atkal tātad sasaistot ar šīs dienas praviešu izseja grāmatas sacīto, mēs plūstam, mēs arī esam šī tauta, kas plūst uz kunga nama kalnu. Mēs tātad, kas ir šis kunga nama kalns, tā ir baznīca. Ja mēs gribam sastapt Jēzu, mēs ejam uz baznīcu nevis tikai kā uz celtni, ja, nevis tikai kā uz dievkalpojumu. Protams, arī dievkalpojumā es sastopu Jēzu caur svētiem rakstiem, kas tiek lasīti. Es viņu sastopu caur sakramentu, kuru es saņemu, ja, svēto komuniju. Bet tāpat laikā arī tad es sastopu Jēzu baznīcā, kas ir cilvēki, kas ir šī kopiena. Un tāpēc arī mums ir tik ļoti svarīgi šajā adventa kalendārā ieklausīties cilvēku pieredzes stāstos, ko viņiem nozīmē baznīca – Ja liekas, nu, cilvēki dalās ar savu pieredzi, tas, ko tas man dod, ja, bet tieši šī sastapšanās ar otru ir tā, kas tev ļauj uh, sastapties ar Kristu. Tātad tavs dzīves svētceļojums ir cieši saistīts ar baznīcas svētceļojumu. Ja, tātad mēs plūstam uz baznīcu, mēs ejam uz baznīcu, ejam pie citiem kristiešiem, lai sastaptu Kristu, lai personiski viņu sastaptu. Protams, ka mēs nedrīkstam palikt tikai šajā cilvēcisko attiecību līmenī. Ja, tās cilvēciskās attiecības arī mēs transcendējam vai pārsniedzam, lai sastaptos ar Kristu. Un tad Kristus atkal šīm cilvēciskajām attiecībām piešķir tādu pārdabisku nozīmi. Ja, un tad arī pāvests tiem, kas saņēma iestiprināšanu, viņš arī prasīja, tad, kad tad mēs sastopam Kristu – Vai mēs sastopam Kristu tikai savas dzīves ceļa beigās? Viņš saka, nē. Mēs viņu sastopam katru dienu. Kā? Lūkšanā. Tad, kad tu lūdzies, tu sastopi Jēzu. Tad, kad tu saņem komuniju, tu sastopi Jēzu sakramentos. Tad, kad uh, tu nes savu bērnu uh, nokristīt, tu sastopi Jēzu. Uh, tad, kad tu saņem iestiprināšanas sakramentu, tad arī tu sastopi Jēzu. Uh, pēc, eh, arī pēc iestiprināšanas. Ja mēs ejam, turpinam iet uz baznīcu, jo visa mūsu dzīve ir sastapšanās ar Jēzu. Eh, mēs sastopam Jēzu lūkšanā, kad mēs ejam uz svēto misi, kad mēs daram labus darbus, tad, kad mēs apmeklējam slimniekus, tad, kad mēs palīdzam nabagiem, tad, kad mēs domājam par citiem, tad, kad mēs neesam egoistiski, tad, kad mēs mīlam, uh, Ja, tie ir, eh, tās ir tās jomas, kur mēs vienmēr eh, varam sastapt Jēzu. Un tāpēc dzīves ceļojums vienmēr ir šis eh, ceļot, lai sastaptu Jēzu. Ja, dzīve ir svētceļojums, un šis ceļš mūs ved uz sastapšanos ar Jēzu. Un šī sastapšanās ar Jēzu vienmēr tad ir kristieša dzīves ceļa tāds pamats kas eh, pāvests saka, arī mēs runājam par tādu nemitīgu sastapšanos ar Kristu, ka nevis tā ir tāda vienreizēja sastapšanās, es vienreiz viņu satiku, bet tas ir tāds uh, nemitīgs, uh, pastāvīgs uh, process, kas visu laiku turpinās. Mēs raugāmies uz viņu, mēs ļaujam viņam raudzīties uz mums, jo viņš uz mums raugās ar mīlestību. Ja viņš mūs tik ļoti uh, mīl, uh, Arī neskatoties uz to, ka mēs apzināmies to, ka mēs esam grēcinieki un reizē mēs izdarām briesmīgas lietas savā dzīvē, bet tad mēs varam atcerēties to, ka Jēzus arī meklēja tieši grēciniekus. Jā, viņš arī pats ir sacījis, ka viņš ir nācis dāvāt pestīšanu grēciniekiem. Taisnīgajiem nav vajadzīga pestīšana. Un tas, ka tu apzinies to, ka tu esi grēcinieks, ka tu esi nepilnīgs, ka tu esi bijis neusticīgs Dievam, uh, tad eh, nebaidies, viņš tevi nav atstājis. Ja, bet tu vari vērsties tad pie viņa atpakaļ grēksūdzes sakramentā, kur atkal tu viņu sastapsi. Ja, tu sastapsi viņu grēksūdzes sakramentā un piedzīvosi to, ko piedzīvoja Matejs, ko piedzīvoja šī laulības pārkāpšanā pieķertā sieviete, eh, ko piedzīvoja Zahejs un citi, kurus cilvēki apkārt nosodīja, kurus cilvēki nosodīja par viņu grēkiem, bet viņiem Jēzus sacīja, tev ir piedots, tev ir dāvāta pestīšana, es ieturēšu maltīti kopā ar tevi, nāc sako man. Ja, tad redzam, ka šis kalns, pie kura visi plūst, ir, protams, Kristus, bet mēs plūstam pie Kristus, ejot uz baznīcu. Ejot uz baznīcu nevis kā uz celtni, bet ejot uz baznīcu kā uz kopienu. Protams, šodien uh, pandēmijas laikā ir grūtāk piedzīvot eh, kopienu, eh, jo mēs eh, esam aicināti ieturēt distanci savā starpā un tā tālāk. Protams, protams, mēs nevaram pulcēties uz dievkalpojumiem, kā mēs to varējām darīt pirms pandēmijas, bet mēs varam pulcēties mazākā lokā, mēs varam pulcēties kopā ar savu kopienu, arī attālināti, tikties ar cilvēkiem. Ja, tas tad ir tas uh, tā baznīca, kurā mēs sastopam Kristu, tie ir cilvēki, kas mums ir līdzās, un arī mēs paši kļūstam par uh, iespēju sastapties ar Kristu kādam citam, jo mēs nesam viņu sevī. Uh, tāpēc vienmēr, un te arī pāvests uzrunājot tos cilvēkus, kas saņēma iestiprināšanas sakramentu, ja nemaldos, tas bija 2013. gads, tātad pirmajā pāvesta uh, kalpošanas gadā, um, viņš sacīja, tātad iesim eh, vienmēr uz priekšu savā dzīvē, līdzīgi kā pravietis saka uz šo kalnu, līdz eh, mēs eh, sa pilnībā sastapsimies ar Kristu, kur mēs būsim spējīgi uzlūkot šo skaisto Jēzus skatienu. Ehm, tā ir kristieša dzīve. Iet, iet uz priekšu un iet vienotiem ar brāļiem un māsām, mīlot vienam otru. Ja? Tātad, tad sastapt Jēzu, ejot kopā ar citiem. Tas, tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti uh, kristīgās dzīves ceļā iet kopā ar citiem. Tāpēc arī šī sinodalitāte mums ir tik svarīga, par kuru būs bīskapu sinodi, par kuru mēs pārdomājam savās draudzēs, par kuru mēs arī runājam šeit Radio Marija ēterā. Sinodalitāte, kas nozīmē kopīgā ceļa iešana. Uh, ja, jo mēs tad esam kā visas šīs pagānu tautas, kas plūst pie kunga nama kalna, kurš stāvēs uz stipra pamata, pašā augstākajā virsotnē. Un te mēs arī varam atcerēties, ko par baznīcu sacīja pats Jēzus, kad viņš deva Pēterim um, baznīcas varas atslēgas. Viņš sacīja, tu esi klints, uz kur es celšu savu baznīcu, un šo baznīcu ēles vārti pat neuzvarēs. Ja, tad ir baznīca, kurā mēs varam justies droši, ja, jo te ir uh, dots apustulis Pēteris. Šobrīd tas ir pāvis Francisks, kas turpina šo misiju. Tā ir tā stiprā klints, uz kuras turās baznīca, un uz kuras stāvot baznīca tad ir šis kunga nama kalns, kas pārsniedz visus pārējos kalnus, kurā mājo Kristus. Ja, tad nāciet kāpsim kunga kalnā, Jēkaba dieva namā, lai viņš māca mums savus ceļus, lai mēs staigātu viņa uh, takās. Ja, tad aicinājums uh, uz uh, sastapšanos baznīcas kopienā. Savukārt tad uh, ļoti cieši saistīts ar šo vēstījumu ir evaņģēlija fragments, kur uh, šis simtnieks, jā, viņš ir pagāns, viņš nav jūts un tomēr viņš parāda lielu Eh, ticību Jēzum, un Jēzus saka, viņš tādu ticību nav atradis pie izrēliešiem, pie šiem izredzētajiem, tad arī eh, tas ir atgādinājums mums, ka vieta baznīcā ir visiem cilvēkiem. Jā, un iespējams, ka Dievs uh, uzrunā mūs un rāda mums ticības piemēru caur tādiem, caur kuriem mēs negaidam. Jā, jo jūdi nicināja pagānus, viņi uh, nicināja, vēl pie tam viņš bija okupācijas varas virsnieks. Jā, iedomājieties, tagad kāds padomju virsnieks ienāk jūsu draudzē jā, un, un lūdz uh, kaut ko. Jā, varbūt uh, tas mums arī šobrīd tāds uh, sāpīgs vēl joprojām jautājums, neskatoties uz to, ka ir pagājuši 30 gadi kopš neatkarības atgūšanas, jā, vai kāds, uh, kas ir uh, vakar bijis, piemēram, pie uh, uzvaras pieminekļa 9. maijā un un šodien viņš nāk uz jūsu baznīcu un, un uz jūsu draudzi un lūdz aizlūgt par kaut ko. Ja, tad kā mēs, kā mēs jūtamies, bet varbūt tieši šis cilvēks parāda uh, vislielāko ticību, no kuras mēs esam aicināti mācīties. Uh, mēs tātad nešķirojot nevienu, uh, baznīcā ir vieta visiem cilvēkiem. Un tas ir liels izaicinājums arī, vai mūsu draudzes ir atvērtas visiem cilvēkiem. Kāds no jums teiktu, jā, bet tagad nevar iet baznīcā, var iet baznīcā. Var iet visi baznīcā. Tas, kas, teiksim, ierobežojumi attiecās uz pulcēšanos dievnamos. Ja, bet vai man mūsu dievnams ir atvērts pa dienu, lai, piemēram, arī tie, kas nav vakcinēti, var ieiet pa dienu palūkties kādu brīdi mūsu dievnamā. Ja, vai tas būs tikai aizslēgts un atvērts tikai uz uh, dievkalpojumu laiku, uz kuru var ieiet kaut kādi daži, daži izredzētie. Ja, un, un, un tad mums nav jāgaida, kad beigsies, uh, beigsies uh, pandēmija, jo arī pirms pandēmijas bija tāpatās, ja, cik daži varbūt draudzes locekļi zina, ka tur ir kaut kādi dievkalpojumi, tie tad arī aiziet. Ja, bet kā baznīca, kā mūsu draudze, dara sevi pieejamu tiem cilvēkiem, kas mājo mūsu pilsētā. Kā es personiski ļauju cilvēkiem sastapties ar Kristu, kurš aicina savām baznīcā ikvienu. Ja, lai tā būtu vienmēr šī katoliskā baznīca, kas nozīmē universālā, visaptvarošā baznīca, kurā ir vieta ikvienam cilvēkam, nešķirojot viņu ne pēc kādiem uh, uzskatiem, Un tas ir izaicinājums mums kristiešiem bijis vienmēr. Ja, tātad baznīca, kā šī vieta, kur sastapties ar Kristu, baznīca, kurā ir vieta ikvienam cilvēkam, un tad tu un es klausītāji kā baznīca, kas iet pie ikviena cilvēka un sludina Kristu, kurš vēlas glābt ikvienu cilvēku. Eh, tas tad ir tas, eh, uz ko mēs varam vērst savus skatienus eh, šodien, pārdomājot šīs dienas lasījumus. Protams, mēs arī varam runāt par lūkšanu, mēs varam runāt par ticību, tie būtu tādi temati, kas varētu izrietēt no šīs dienas lasījumiem, arī ko katehisms komentē, jo viens arī tāds labs veids, kā mēs varam lasīt svētos rakstus, ir skatīties indeksā, kāda, katehisms komentē šīs raksturvietas vai kādus tematus skaidrojot katehisms atsaucās uz šīm raksturvietām, kuras mēs eh, lasām, tāpat arī mēs varam par Euharistiju runāt, ja, jo mēs svētajā misē, svētajā komunijā pieņemam Jēzu, un pirms tam mēs sakam šos vārdus, ko sacīja simtnieks, ko sacīja šis virsnieks, bet atkal, jā, svētā komunija, atkal, ko nozīmē komunija? Komūna, jā, komunija tā, kas mūs ved uz draudzību, ne tikai ar Kristu, kuru mēs pieņemam fiziski klātesoši, bet mēs caur svētās komunijas pieņemšanu pie altāra kļūstam vienoti arī savā starpā ar visiem pārējiem, kas pieņem svēto komuniju. Tad šie ļoti būtiski eh, jautājumi, kuriem, eh, kuriem pievērst uzmanību, tāpēc es eh, šodien izceļu tieši šo kopības aspektu, vai mana ticība – Ja? Um, man liek nemitīgi celties un iet un sastapt Kristu un sacīt, kā pāvis saka, nāc kungs Jēzu un arī pašam iet viņam pretī un atceroties to, ka es varu sastapt Jēzu nevis tikai kaut kādās savās tur iedomās un, un kas tagad viņu satikšu personiski viens pats atrauti no citiem. Nē, mēs viņu sastopam kopienā, kopienā, kuru sauc par baznīcu. Un kuras loceklis arī tu esi. Ja, tu esi baznīca klausītāji, ja tu esi kristīts, un vēl jau vairāk, ja tu esi iestiprināts, tad tu esi baznīca, un baznīcas misija ir būt par šo kalnu, pie kura var plūst visas tautas. Ja, bet kalns nevis kā fiziska vieta, bet kalns drīzāk kā tāda eksistenciāla vieta, kuru mēs varam nest pie citiem cilvēkiem. Mums nav jāgaida, ka viņi nāks. Ja, es esmu arī dzirdējis no Ah, nu, no cilvēkiem, ka lūk, mūsu draudze ir vaļā, ja kāds grib, lai nāk un lūdzās. Jā, bet ko tava draudze dara, lai ietu pie šiem cilvēkiem? Kā Jēzus gāja pie grēciniekiem? Kā Jēzus ah, iegāja Zaheja namā? Kā Jēzus iegāja pie muitnieka Mateja? Jā, kā Jēzus gāja garām Jērikas nabagam? Jā, tad, ah, tad jā, kā mēs Eh, kā mēs sludinam, kā mēs apliecinam to, ka Jēzus vēlas nākt pie ikviena cilvēka. Jo varbūt kāds cits ir lūdzies šo pašu lūkšanu, nāc kungs Jēzu, un Jēzus sūta tevi, lai tu ietu viņam garām un aiznestu viņam Jēzu. Īpaši, ja tu esi pieņēmis svēto komuniju vakar, piemēram, ja? tad uh, varbūt kāds sakot nāc kungs Jēzu, sastop tevi, un tad caur tevi sastop Kristu.